càpsules musicals a la nostra sintonia avui amb Alfred Tapscott i el seu àlbum que ha publicat el 2021. Alfred eh, ha nominat al Premi Gaudí a la millor música original per La Vampira de Barcelona. Un Scott treballa al mig de la natura amb el seu estudi de Centelles i fa bandes sonores de pel·lícules per mig món. Personatge, doncs, molt desconegut per una àmplia majoria, però la gent que coneix el món de, del cinema no es deixa pas impressionar per coses que no valen la pena. Aquesta ho és, i aquesta ho val, i la seva música també. Anything left anything small. anything left, anything more, anything cold, anything raw, anything bold, anything strong, anything. I want somebody to say it was completely wrong. peces que es poden trobar amb aquest àlbum L.A.A.T. que ens aporta un excel·lent compositor que a més a més doncs, ens promet bona música i ens parla d'una manera diferent un àlbum editat a través de 198 Music un segell discogràfic prou important i interessant del nostre país que ens contueix en diferents peces musicals que podem trobar amb aquest disc d'un eh, compositor de bandes sonores que també ha portat a terme el Supergente McKay per exemple amb Pau Papà, Santuario, Quatre Tondeta, o aquesta que comentàvem, possiblement la més coneguda aquí a casa nostra, la vampira de Barcelona. Red Bull. permeten dir-ho d'aquesta manera, és un disc publicat el 9 de febrer de 2021, que compta en diferents cançons, com aquest Das, It Feels So Wrong, You Know, amb un format eh, que podrien qualificar-lo també fins i tot de pop, si volguéssim, però amb unes sonoritats absolutament diferents. Hi ha peces que són realment eh, magnífiques, altres que convé escoltar-les dues o tres vegades abans de donar-los el l'hoquei okay definitiu. September 1995, everything was born. We were always at the top of our little world. Just a simple little joke that could never hurt, but it made it. Així us he proposat eh, que escoltéssiu, que li donéssiu un cop d'ull o un cop d'orella, millor dit, amb aquest àlbum, perquè Alfred Tapscott, així s'anomena, doncs ens porta la música que estima. Estima el que fa i, sens dubte, amb les seves peces, en les seves interpretacions, hi posa l'ànima en cada un dels seus projectes, que són molts i molts en diferents. Mai deixa d'aprendre. Un eh, personatge doncs, eh, que té titulacions en piano i en composició, que va estudiar a Los Angeles i que també va treballar als estudis de de Hans Zimmer, al costat del compositor Heitor eh, Pereira. Crea música per a pel·lícules des de Centelles i això ho fa d'una manera excepcional, com es pot veure en peces com aquest nau, que pertany a aquest àlbum, aquest LAT de 2021.